bunları ama e, şimdi yeni bir ders eklediğimiz için dersi ikiye böldüğümüz için yarısı fıkıh yarısı dua ile alakalı duanın genel konusu da inancı meseleleri kapsadığı için biraz işte Allah Muhammed Peygamber vesaire bunlarla da biraz alakalı olduğu için e, her zaman bizim sünnet alimleri şunu yapmışlardır eğer birden fazla mevzu işlenecekse bir ortamda önemine göre sıraya alınmış o yüzden insanın tüm hayatı dua olduğu için zaten o yüzden inşallah bu, bu konuyu fıkıhtan önce işleyeceğiz sonra nasıl kalacak evet. inşallah şimdi diyoruz ki dua şimdi dua kelimesini de duyduğumuz zaman hepimizin zihninde bir şey canlanıyor yani önünü açıp Allah'tan bir şey istemek genelde bu fiil canlanır halbuki dua mefhumu İslam'da biraz daha geniş manadadır yani birçok şey içinde barındırır mesela namaza dua denir neden? çünkü sen namaz kıldığın zaman Allah Azze ve Celle'den ne istiyorsun? seni ateşten korumasını cennete girmesini istiyorsun değil mi? seni cennete sokmasını istiyorsun otomatikman sen namaz kılmanla zaten dua etmiş oluyorsun mesela bu bir tanesi şimdi birazdan da ya bu derste denk gelir ya da e, bir önümüzdeki derste mesela dua Allah Kur'an'da duayı birçok yerde farklı farklı manalar katılarak kullanmış onlar da gelecek şimdi genel şöyle bir giriş yapalım inşallah ee, bir kere dua etmek yani bir insanın başka bir şeyden bu şey ne olursa olsun bir şey istemesi karşı tarafa fakriyetini bildirmektir yani fakirliğini ona hacet e, yani ona istilah duyduğunu ona boyun eğdiğini onun önünde zelil olduğunu bir göstergesidir aslında aslen bu böyledir ama her şey için bu değildir genel olarak bu böyledir çünkü eğer bir insan bir insandan yardım istiyorsa bu dünyalık herhangi basit bir şey bile olsa sonuçta bir nebze olsun karşı tarafa muhtaciyetini değil mi? karşı tarafa ihtiyacını beyan etmiş oluyor mesela ne gibi? çok basit bir örnek mesela hava alanında, değil mi? E, bir bavulunu getireceğim mesela işte arkadaşlarım yardım etti şu bavulu beraber koyalım kalsınlar bir şey uçağa getirin mesela bu, bu basit bir örnek ya şekeri uzatır mısın? bir çay getirir misin? bunlar hepsi basit bir örnek şimdi bunların hiçbirisi Kur'an sorunda ve Nebi Sosyal'ın sünnetinde verilmiş bir şey değildir çünkü bilakis teşvik olmuş bir şeydir mesela Allah Kur'an'da ne, ne buyuruyor? فَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقْوَى hayır ve yardım üzere ne yapın diyor? yardımlaşın hayır ve e, takva üzere ne yapın diyor? yardımlaşın şimdi bunu söyleyen Allah Azze ve Aleyhisselam'ın yine bizzat kendisi başka yerde diyor ki ya Rabbi sen bize sana ibadet edin yalnızca senden yardım edelim bunun arasında siz denebiliriz yani bir ayette de ifat yerden biz biliyoruz ya tanablı ya tanablı en görmüş mesela 5 e şimdi bu ya Rabbi ben diyorsun ne ibadet yalnızca senden yardım edelim e şimdi ben diyorum ki kardeş yardım etsene şu davulu beraber taşıyalım şimdi Allah'ın ayetini tersin veya Allah Azze ve Celle'nin kendisi diyor ki hayır ve takva da yardımlaşın ben de arkadaşa diyorum ki bana yardım et şu Fatıma'ya yazılardım bak bu hayır ve yardımda ne yapmaktı mesela yardımlaşmak da hayır ve takvada peki bu ayet Fatiha suresine kalsın Fatiha suresini diyor ki yardımlaşmaya yardım et yalnız senden yardım diyorum ne böyle böyle şimdi tabirimiz ne söylemiş duayı iki kısmına bulmuşlar bir ibadet olan dua bir de ibadet olmayan dua bunların şartları nedir ne zaman dua yardım istemek karşı tarafa ibadet etmek olur ne zaman onlar bunlar biraz daha ileride görürüz inşallah ama bundan önce de duanın önemine binaen diyor ki yani du dua karşı tarafa zelil olmayı izhar etmektir aslında belli etmektir mümkün ee, olduğunu ya hacet e, yani çeşitli hacetlere ihtiyaç duyduğunu fakirliğini bildirmektir aslında bir de alimler diyor ki dikkat edin karşı taraftan bir şey istenir aslında o istenilen şeyde karşı tarafın tabir olduğuna inanmaktır diyor burası çok önemli arkadaşlar mesela sen bir arkadaşına der misin ee, diyelim ki mesela örnek senin evin burada neresi burası işte Yusufbaşı Aksaray bölgesi şey, İstanbul değil mi çok güzel yerlerinden bir tanesi burası yani hemen hemen en güzel yerlerinden bir tanesi mekan olarak ama daha güzel yerler yok mu mesela Boğaz'ın orası mesela kişi şey isteyebilir bu evin boğazının orada olsun doğru mu? isteyebilir çok doğal binen de caiz güzel bir yerde olsun peki sen bir arkadaşına olsan ki ya kardeş yardım et şu bizim bina var ya bu beraber taşıyalım da götürelim değil mi? şimdi bu saçma yani bu bir insandan kaçmaktan istenilen bir şeydir yardım et de bunu karşı tarafa getirir ama sen hakikaten inanarak bunu söylersen karşı tarafa hakikaten samimi olarak söylersen sen o karşı tarafta ne gibi bir özellik görüyorsundur ve ona söylüyorsundur her şey kadir olduğunu görüyorsundur mesela bu bir parçadır yani Allah'ın kudret sıfatı vardır ya her şey kadir olmak mesela bir Alemin istese bu binayı ne yapar alır bu ağaca taşır çok basit değil mi bir şey istediği zaman ona öl der yarattığı zaman ona öl der işte bu Allah'ın yerinden kaynaklı kadir olmasından yani her şeye Allah nedir? kudret sahibi her şeye kudret sahibi var mı e, kudreti tarif edebilecek yani böyle hızımız hepimiz biliyoruz şimdi kudret dediğimiz zaman mesela bir şeye benzer çok basit elimiz var değil mi bizim bir insan desek eli tarif et bizden şaşırır değil mi evet. eli, eli biliyor el bu da ama ben diyorum ki eli göster demiyorum eli tarif et değil mi bu insana biraz der ki mesela işte parmakları olan bir şeyler değil mi? E, deriz ki mesela atın eli yok şey atın eli var mesela ön ayaklarına el denir aslında Arap Arapçada el denir mesela e atın parmağı yok deriz o zaman demek ki o zaman senin bir tarifin olmadı illa parmak olacak diye o yüzden diyoruz ki belli olan şey bildirilmez anlatabiliyor muyum? belli olan şey bildirilmez şimdi Allah kudret nedir bu belli doğru mu? kudret nedir bu belli şimdi sen karşı insandan bir şey istersen dersen ki bu binayı gel, gel yardım et bana da şu binayı boğaza taşır değil mi? Ee, yani şu an dünyanın en güçlü insanı bile bunu ne yapamaz? tabi gücüyle yapamaz bu insana dersen ki sen burada bana yardım et sen karşı tarafa Allah'ın o kudret sıfatı var ya onu vermiş olursun onun da her şeye kadir olduğuna sen inanıyorsun ki bunu ona veriyorsun şimdi o yüzden diyoruz ki aslında karşı taraftan bir şeyler istemek karşı taraftan bir şeyler istemek aslında onun o istenilen kişinin bazı şeylere kadir olduğunu zararı kendisinden kaldırdığını veya kendisine bir hayır sağladığını itiraf etmek aslında o yüzden bugün mesela tutup da e, özellikle günümüzde mesela tutup da bir kabirde yatıyor senin amcan bakıyorsun çok salim insan geceleri namazı da kalkıyor başına bir çıkınca gece diyorsun ki ey amca bana yardım etse işte fakirlikten kurtulur bana yardım etse çocuğum olsun bunların hepsi nedir? Bunlar, buna karşı tarafa ne vermektir? Allah'ın sadece Allah'a has olan o kudret sıfatına vermiştir şimdi kullar da kudret sıfatına sahiptir ama Allah'ın kudretiyle kulların kudreti bir değildir mesela ne gibi Allah'ın ilmi vardır değil mi İnsanların da ilmi var ama Allah'ın ilmiyle insanların ilmi değil Allah görürüz de görür ama eşit değil mesela ben bir diyorum aslında göremem ama Allah Azze ve Celle görür bu kudret de böyledir o yüzden kudret aslında karşı tarafa verildiği karşı tarafa bazı Allah'tan gayretine verilmeyen özellikleri vermesi lazım o yüzden bunda bir dikkat edeceğiz öncelikle şimdi bakın Allah Kur'an'da bunu beyan ederek çok güzel bir ayet söylüyor ayetin suratında diyor ki ve innen tefsallahu bidirrin fela kafife lehu illahu ve inniribte bi hayrin fela rabbe le eğer Allah sana bir zarar verirse bir zarar vermek isterse yani başına bir zarar gelecek haberden dolayı Allah'ın nazarı ona bir şey verecek فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا Onu ondan başka kaldıracak def edecek yoktur ve emnidir yürütçe bir hayır eğer sana da bir hayır isterse Allah dilerse fela rabbeli fazlidi İşte bu Allah'ın vereceği sana fazlı kimse reddedemez kimse geri çeviremez bakın başka bir ayette yine Rabbimiz ne buyuruyor Fatih suresinin diyor ki ma yefrahullahu linnâsi min rahmetin felâ mültike leha ve ma yumtiku felâ mültile lehu ba'dahu çok önemli ba'dahu özellikle şey. diyor ki ma yefrahullahu linnâsi e, Allah, Allah diyor min rahmetin insanlara açtığı o rahmet var ya eğer Allah yani insanlara bir rahmet açar o açtığı rahmet var ya felâ mültike leha o rahmeti kimse engelleyemez kimse onu tutamaz önüne geçemez ve ma yumsiku o tuttuğu engellediği şeyi de selam mürtüleleri yani o engellediği rahmet var ya hayır selam mürtüleleri kimse ona veremez Allah'ından eğer Allah da o rahmeti keserse kimse o rahmeti sana ulaştıramaz ba'dahu ondan başka kim olursa olsun o yüzden diyoruz ki velil olmak, muhtaç olmak sadece aziz ve cabbar olan Allah'a yakışır çünkü dua aslında nedir? ibadet değil mi? Mesela hadiste ne diyor Nebi Sefren diyor ki dua huvel ibadet dua ibadet sen Allah'tan gayrı sanıyorsan ki işte mesela ya bilmem ne bana çocuk ver değil mi? ya işte bilmem herhangi bir zatın için bana evlat ver bana şifa ver, bana rızık ver bu, bu karşı tarafa aslında nedir? ibadet çünkü dua nedir? İbadet bundan dolayı bazı öyle sünnet alimlerimiz ne demiş tamam çok güzel biraz ben, bu, e, ben bunu ilk okuduğumda çok etkilenmişim yani çok acayip bir cümle kurmuş diyor ki ya Rabbi diyor ki Allah'ım kema sente vücdi ani sucudu li gayrik fesenzi anil mes'eleti li gayrik diyor ki ya Rabbi sen benim yüzümü Nasıl ki senden gayrısına secde etmekten engellemişsen benim yüzümü Hani bir secde ediyoruz Nasıl ki benim yüzümü, benim secdemi Senden gayrısına yapmada beni korumuşsan Nasıl ki beni korudun ben senden başkasını secde etmedim Aynı o şekilde de senden başkasından isteme, isteme noktasında beni yine korumuş şekilde diyor yani o kadar katılabilir evet tabi tabi tabi bir de Tevhidin ayrıldığından bunların duyurlar alındı. Duyurlar alındı. Tevhidin duyurlar alındı. Tevhidin duyurlar alındı. Tevhidin duyurlar alındı. Aynen. Şimdi ben böyle bir şey yapamıyorum. Evet. Darwin Thank you. yerden bir olacağım işte bu da bir olacak yani Bakın yine alimlerimizin çok güzel bir lafı var diyorlar ki kim olursa olsun zıt her senin sen seni talep ettiği zaman nesli için talep eder kim olursa olsun mesela diyorlar ki mesela bir babayı düşünün bir baba seni niçin ister sonuçta baba kendi zibir bilir değil mi? En azından zibir bile duymak yani zibiri bile göz önünde alırsak sonuçta senin için istemiştir bu baba senin zibir olmak için yani sonuçta yine babanın bir menfaati var ne olursa olsun bakın babanın oğullar aslında aslen ne gibi menfaat olabilir belki büyüse hani büyük, büyük olsa olur belki dersin ki çalışacak en azından para getirecek veya ne bileyim değil mi hani bir şey dersin ama e, senin özellikle küçük yaşta mama dev vesaire bu tür ağır masraflarla şimdi kişilere göre yaşadı sen bu oğluna bile ki onun sana vereceğini sen ona verdiğin halde sen yine onu bir şekilde istiyorsun ya kalorili yetinmesin yine senin bir menfaatin var nedir bir menfaat en azından huzur buluyorsun bir menfaat var yani sıfır değil ha onu kastetmek istiyorum sıfır değil yani bir babanın yeni doğan bir çocuğunu bile ki o çocuk ona için fayda vermeyecek bile maddi olarak biraz zarar veriyor ama buna rağmen baba seni talep ettiği zaman senden yine bir faydası var babanın bu fayda ne kadar az, az veya çok onu konuşmuyoruz sonuç önemli ne böyle fayda en azından onunla ne yapıyorsun huzur buluyorsun yani bu şekilde kendine ne yapıyorsun biraz tatmin ediyorsun yine aynı şekilde bir arkadaşımızı düşünün mutlaka arkadaşımız tamamıyla size Allah için bir şey olsa yani hiçbir menfaati olmasa dahi yine adamın ister istemez kendisine bir menfaat deniyor nedir bu? işte seninle bir kelam ediyor, muhabbet ediyor, canı sıkıldığı zaman değil mi? seninle muhabbet ediyor, o anki sıkıntılarını unutuyor, geziyor huzur uyuyorsun onunla değil mi? muhabbet edin havadan sudan bunlar hep sonuçta sana sonuç olarak değil mi? mutlaka ve mutlaka ne oluyor? Bir hayır fayda dönüyor. Yine alimler diyor ki bir talebeyle üstadını düşünün. Hocasını. Şey Hoca seni talep ediyor, sana ders vermek için seni çağırıyor, yanıma gel diyor. Yine hocanın ne olursa olsun senden hiçbir maddi, bir para almasa dahi yine hocanın neyi var? Bir faydası var. Ne mesela? Bunda birini görmek lazım dedik ya şey. ne yapıyor sana dini bir şey öğretiyor Allah katında ne yapıyor sevap şey alıyor yani sonuçta az mutlaka kar dönüyor karsız yok ha karsız bir şey yok tabi bizim Müslümanlar için konuşuyoruz anladın yani ne olursa olsun bir öğretmeni talep ederken bir öğretmenin yanına çağırırken mutlaka senden bir fayda alıyor ne olursa olsun ancak Allah azze ve celle Allah azze ve yani Rabbul alemin zerre kadar dahi ona faydamız yok Aslında halde ona faydamız olsa bu Allah'ın kendisinde eksiklik arz hani Allah'ın Allah biraz faydadan haliydi de hani faydaya ihtiyaç vardı sen ona bir şeyler ekledin de Allah bütün sıfatlarıyla isimleriyle kamildir kimse ona bir fayda veremez Allah zarar da veremez değil mi? ne Allah'a zarar veririz ne fayda bunun hakkında naslar da var deliller de var çok bunlar o yüzden bakın subhanallah bu ayet çok, çok acayip Allah azze ve celle diyor ki yedi'ukum liyagfire lekum bakın Mikail şimdi bu ayeti tercüme, tercüme, affederim, tercüme etmeden önce bir noktaya dikkat çekeceğim şimdi bazen bir insan karşı tarafı talep eder mutlaka onda bir fayda elde eder olur sonuç olarak değil mi? bakın bırakın ancak şimdi kimin istisna kıldığından Allah Azze ve Celle şimdi bakın Allah Azze ve Celle bırakın hiç ona faydaya zarar vermediğinizi çağrıyor ve bizi özellikle bir de kendi fazlından vermek için yani bırakın sizden bir sonuçta ona bir faydasınız olsun kendisini çağırmasıyla bırakın ona bir faydanız olsun bırakın bunun bir de size kendi fazlından yine veriyor bakın ne diyor Allah Azze ve Celle İbrahim suresi 10. ayet çok önemli Sizi davet ediyor Allah sizi çağırır ki sizi davet edin Ve bırakın beni Allah Allah bizi çağırdı kendisine fayda verelim Onu geçtik e zaten olmaz Bir de ekstra kendi tarzından veriyor Allah Alo sen bunu buraya kadar anladık inşallah e, şimdi burada dersin inşallah e, bitireceğiz son bir iki cümle söyleyecek. e, ee, şimdi diyoruz ki bazı hatta alimler e, e, diyorlar ki bakın dua Allah Azze ve Celle bizden yani kendisinden dua etmemizi kendisine dua etmemizi ve dua edersen siz bana dua edin ben de size icabet edeyim diyor Allah Azze şimdi bu ümit mu? Emin değil mi? Yani Allah diyor ki bana dua edin ben de senin duanıza ne yapayım? İcabet edin. Kâle Rabbukum du'unu estezib lekum. Rabbiniz dedi ki bana dua edin ben de size icabet edeyim. Şimdi şöyle bir işler gelse her dua edenin duası kabul oluyor mu? Olmuyor Olmuyor. Mesela adam hayatı boyunca Allah Azze çocuk çıkıyor ama olmuyor. Normal değil mi? Peki şimdi bu ayetle bu vakia olan şey nasıl gönderiliyor? Hani benim bir işgal söyledik ya bununla mesela bir işgal olarak düşün. Nasıl yaparım şey şimdi? Var. Şimdi onu diyeceğim. Bakın Allah diyor ki bana dua edin ben de senin duanı kabul edeyim bazen duanı kabul edeyim e şimdi Allah azze bir insan gelse mesela bu insan İslam içerisinde kaderiye fırkaları vardır mesela onlar bunu bir şekilde delil getirebilirler örnek bunu delil getirebilirler bunu malzeme olabilir İslam içinde bazı sapık fırkalar var bunu delil getirebilirler ve İslam dışı münafıklar da kafirler de İslam'ı bozmak adına veya Kur'an'da çelişki adına bunu öne sürebilirler Yahudi Hristiyanlar bunu kullanabilir Hristiyanlar bunu kullanabilir Veya İslam hükümeti hukukalar da bunu kullanabilir Veya hiç kimse kullanmasa Bu bize de belki işgal olabilir Bir gün aç okuduk aç şunun hali Kur'an'ı okuduk Baktık Allah diyor ki bir bana dua edin ben de sizin duanıza icabet edeyim Ama bakıyor ki bugün vakıada kabul olmayan bir sürü dua var Bugün dünya kadar insan ka kabul etmedi Ya Rabbi Saadet Partisi dua etme oldu mu? Bak demek ki dua olmuyor diyor değil mi? olmuyor diyor Şimdi bir dedi ki Ya Rabbi ee, başka farklı örnek ne yaptı dua etti oldu bir, bir tanesi oldu demek ki olmayabiliyor dua bunu hep biliyoruz bunu konuşmaya gerek yok peki bunu nasıl bilmeyi nasıl olacak çünkü birisi gelip hayırlı oldu Aynen. Şimdi bakın biz diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin daha böyle bir ilmi şeyle şimdi Allah Azze ve Celle'nin burası umum değil mi? genel yani genel biz belki bak burası bir umum yani bunu hassaslayacak bir şey olmaz lazım biz yok ki bakın Ahmet İmam'ın döneminin bölümünde bir dua atmış diyor ki kişi, kişi dua attığı zaman üç şeyle karşılaşır ya duası kabul olur ya duası ne olur kabul olur ve duası kabul olmaz ama dua ettiği ki onun başında gelecek bir felaket kaldırır onu yani diyelim ki örnek sallıyorum senin başına bir tatlı düşecek sen de Allah'a dua etsin ya Rabbi bana çocuk ver Allah sana çocuk vermedi ama sen dua etsin diye kalksın da düşünüyorsun ne yaptın bir kaza şeyi engelledi ya da senden ne olur yani bir bela ne olur dua senden ne bir bela defolur ne de duanı kabul olur ama sen dua etsin dua da ibadet ya ahirette onlar senin nizamına duaların Bir birikir nizamına yani. işte diyor ki bu umum olan ayeti bu hak olan hadis ne yapıyor açıklıyor biraz ilmi tabirlerde hususlaştırıyor derler diğer bir tabiriyle daha böyle avam tabiriyle şöyle deriz açıklıyor çok güzel bir şey açıklıyor o yüzden ne şey yaparsak yapalım dua ettiğimiz zaman sonuç neydi? şart ve sonuç ne? şart ve sonuç bir şekilde bir manada bir bakış açısıyla da kabul ediliyor diyor çünkü umumu hatta diyor Allah Resulü ve yine benzer şeyler var e, o yüzden alimler diyor ki bakın duanın duayı icabet etmek, etmeyi beklemek bir derecedir ama ondan önce bir de şu derece var sanalım çok acayip alimler diyor ki senin dua ettiğine şükret ya, ya Allah sana dua etmeyi dahi nasip edilmiş bize gafil insanlar var ömrü boyu aynı sözüye değmiyor hayatı boyunca belki evlerini bir kere açmış Allah'a diyor belki hiç açmamış o kadar gafil insanlar var yani siz diyorlar ki bakın dua, dua ne olursa olsun sonuç hayırlı bir delil çağrısı o yüzden siz Allah'tan dua edince sizin dua etmenizi nasıl etsin kendisine o olmasa sen de lafı olacaksınız o yüzden mesela İbn Ömer radıyallahu anh'tan ee, Ömer İbn Hattab pardon e, İbn Ömer değil İbn Ömer Ömer radıyallahu anh çok öyle Ömer İbn Hattab halifelerimizden ikinci halife onun mesela dua, duası var ben kadı olarak mana olarak söyleyeceğim diyor ki benim aslında diyor senin diyor benim asıl, asıl talebim istediğim hani duamın icabeti değil ooo çok sonrası mesele o olsa öpüp başıma koyayım da yani o olsa ne güzel bir şey ama ben istiyorum ki Rabbim bana dua etmeyi nasip etsin sizin de hele bir onun muvaffak olayım da diyor zaten diyor duanın icabeti onunla beraberdir diyor alimler bakın çok önemli bir şey söylüyor duanın icabeti her zaman duayla beraberdir yani sen dua edersen hep mutlaka bir şekilde icabet olunacak yani sonucu hayıra dönme noktasında söylüyor diyor ki o yüzden benim istediğim hani illa duam kabul olsun diyor ben istiyorum ki Rabbim beni dua etmeye bana nasip etsin çünkü ben o kadar bu Rabbül alemine yürüyorum ki mutlaka dua ile beraber bir de yanımda ne var arkadaşı önümden tutuyor tabiri caizse icabet yani bunu mani olarak da Ömer İbn Hattab'dan bu da sayı olarak Ömer İbn mevcut o yüzden inşallah bundan sonraki derslerde şimdi dua çok önemli buna idrakına vardık mı biraz yani zaten biliyorduk ama hani biraz daha deliller. ayetlerle hadislerle açıkladıktan sonra diyoruz ki bundan sonraki derslerde inşallah duanın edepleri duanın şartları değil mi? Ve buna benzer e, konuları ele alacağım inşallah duayla alakalı. Tabi tabi. Zaten fıkha geçer Yok, yok. Allah Azze ve Celle ne diyor? Kale Rabbikum Bakın dua edin duanıza icabı edin. Ne zaman burada Allah Azze ve Celle ayette? Bir vakit yardım mı? Bunun o zaman. Dedik, bırakın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mesela bazı rivayetlerde yüz kere istiğfar edermiş istiğfar yani Allah'tan bağışlanma edermiş demek ki bak zamanı öyle mi? yani zamanın her döneminde bu mevcut ondan sonra gece yatarken gözde zaten mesela İhlas Selah ve Nas Surelerini okuyup eline okuyerek vücuduna sürmek bakın bunlar hepsi dua tuvalete girerken dua Allah'ın emniye olduğu kendine hırsı ve kaba etkilerim mesela tuvalete girdiğinde çıkarken mesela ne deriz? Tuhanet ederiz değil mi? mesela mescide girdiğimiz zaman Allah, Allah'ın Allah, e, Bismillah Salat ve Selam Allah Resulü Allah'ın Mesahlı Ezzâbe rahmetik Çıkarken ne böyle Bismillah salatu ve selamu ala Resulillah Allahümme sahbi ezzâbe sabret Kabirden geçtiği zaman selamu aleyküm ala diyar Minel müminine vel müslümine İnne inşallah bütün lahikum Yahumdan müstakrimine minne vel müstakrine Sallallahu aleyhi ve lekum afli Her yerde dua var sabah akşam Ama sabah akşam dua var مثلا عبد الصفر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يوم كل داخل ولقد عنده ابواب الثمان ابواب الجنه الثمانيه جنه تفوت kapsar Arabil bir adresten sorumlu vesaire bir sürü o yüzden biz hayatımızda hayatımızda yaptığımız Nebi Tasarım bize bildirdiğimiz duaları elimizden yemek duası var yemek misafirlikte mesela mesela misafirlikte sana ikram edene dua var ezandan sonra dua var yani hayatın her noktasında ben şöyle yapayım inşallah burada e, var bayağı zaten bazen daha da fazla oluyoruz ben inşallah hmm, size e, hepinize biraz tane şey vereyim bir tane dua kitabı var böyle ince hemen hemen hayatımızda bile işlediğimiz e, bir tür sosyal faaliyetlerde dahi mesela arabaya binerken şey o zamanki binek kitabı Allah'ın Resulü onun için araba, uçak vesaire bunların hepsinin duasıları biraz tane ediyoruz inşallah oradan ezberleyin amel edelim inşallah aksi halde bu başımıza bela olur çünkü Hazreti Ayşe'ye bir günde soruyor soru soruyor cevap veriyor ikinci günde soru soruyor cevap veriyor üçüncü günde soru soruyor Ayşe radıyallahu anh diyor ki sen diyor sorduklarını amel ettin mi? diyor ki o zaman niçin Allah'ın hüccetini hala üzerine arttırıyorsun yani niçin hala bir hüccetler üzerine gidip helak olacaksın hani bilmesen ben daha bilmiyordum amel edemezsin sana söylüyor burası da o yüzden getirir mi dua tutalım Tamam inşallah öyle yapalım. Aynen aynen aynen hayatımızı yıkıyor hadi aynen ay, çok güzel bir şey var. Yani Kur'an emri bize. Şey. Bir de onun hayatımızı bir tanrı olması. Değil mi? Ve hayatımızı onunla tanrı olması. Ezan mı okuyor? Ezan okuyana kadar o zaman hızlıca fıkıhtan kaldığımızda çok özel bir ders sebep ne olur? Tek mevzun tamaim. Yani nazarlıktan inşallah. Şimdi şey buraya yazdık zaten semayin parantez içinde fark etmek ne olduğu hakkında böyle çeşitli görüşler var ama hepsi birbirine yakın ama bunların tabi tartışmasını falan girmeyeceğiz diyoruz ki temaim şu yani kısacası neden temaim diyoruz özellikle nazarlık dönüyoruz çünkü birazdan göreceğiz hadiste temaim yasaklanmıştır onun farkına varalım ki hadiste ne yasaklandı ortaya çıksın çok önemli temaim Allah alim razı olan görüşe göre ne olursa olsun yani her ne olursa olsun afetleri def adına def etme adına kötülükleri def etme adına takılan şeyler olursa olsun şimdi bunun içinde ne olursa olsun dediğimiz zaman Kur'an da geliyor değil mi? çünkü onun bir lafı çıkamıyor o Kur'an takılır mı? takılmaz mı? bir tek onda ihtilaf var alimler olsun da onun içinde her şey haram yani Kur'an ne yapsın ee, bir dua yani Kur'anı Kur'an yani Mustafa'nın günümüzde ama Mustafa'nın Kur'an var düşünmem için tabi o Kur'an veya sahih bir dua bir tek onda ihtilaf var ama onun dışında hani e, takılan bir sürü şeyler var özellikle sanatçıda boyutun zaman çok Kur'an yazmıyor böyle ben çok açtım mesela karma karışık şekiller var harfler var falan kim bu sanat dersi için yani adam bir şekilde özelliğine tutuyor yani ben kendi gözümle de şahit oldum yani bir, bir, bir komşu vardı kadın böyle birden fenalaştı bir hastalığı var böyle şeyden susuyor böyle halam geldi hemen tuttu böyle zorla avucunu açtı böyle içine muska koydu anında anında böyle kadın böyle şey oldu rahatladı neden çünkü musallat olan kim? din sen de şey düşünün bırakıyorsun günün değişimi de veriyor zaten senin neye düşünmek şey şirket hemen kadını kesin bırakıyor sen diyorsun tamam kurtuldu öyle böyle şirkin devamında oluyorsun hep budur zaten çok rahat ben ufaktan şey hatırlıyorum yani denk geldiğimde bir kadın gelmişti ee, şey yaptılar bunlar e, haccı var bir tane Allah alem o zamanlar ben ufaklı kıyı falan 25 yaşındaydı falan Allah'ım böyle bir yöne doğru bakıyordu hiç annesi yemek vermezse açlıktan ölür yemek yemez yani böyle çok bir noktaya bakar böyle tamamıyla tutulmuş ne yaptılar hatta annemin birkaç hocaya sormuştu falan öyle bir şey olmadı en son dediler ki sizi orada bir tane Şeyh Ali diye birisi var onu söylüyorsunuz ancak onun şeyler götürmüşler evet tabi buna göre 7-8 sene doktorlara gitmişlerdi yani gidiyorlar kalkı orası da meşhur deri mezunun ötüp insanları bırakıyorlar böyle oraya dinlenmiş zincirle bağlıyorlar sabah kapıyı açıyorlar aynı bırakmışlar sonra anneme çiçekle geldiler çiçekle onlar o kadın kafa sağlam ben böyle sen Ali ablanın oğlunu sızınlanmayan o kadar acayip neden? bir musallat oluyor şimdi sana bunu bak şimdi kimin asker yani dinlerden Müslümanlar da var kafirler de var şimdi bir şekilde şeytanın aslı olur mu bir şekilde seni ne yapacak bu şirke düşünmeye çalışacak çok normal yani şimdi bir kere şirke düşünmeye çalışacak ne yapacak sana mesela e, tutacak musallat olacak şeytan da oradan nefret ediyor dedik ilk var bak şu gördün mü şey halini kürdelerine birileri gitmiş e, sen de bir demek şansın o kadar seni şirke düşürdün mü şeytan ona zaten ne Şimdi, şimdi sen şirke şey düşürdüğü zaman o gün ne yapacak bırakacak musallat olan kim Hı. ancak o seni bıraktı uğraşın seni bırakıyor şimdi sen ne oluyorsun rahatlıyorsun sonra sen artık hayatın boyunca neyi itikad ediyorsun Allah'tan başkasından yardım istemek şeyi yapıyor zaten şeytan muradına yardı artık bir daha uğraşmak çünkü şeytan senin şirk itikadını çöktüğü an peşini bırakır hani tabiri caizse terif mi bıraksın değil on kişiyle ne uğraşın ben yani adam o yüzden hep Yahudiler demiş ki Müslümanlara mesela bir kısa anlatırlar Yahudiler Yahudinin bir Müslümanlara demiş ki ya demişler size vesveseden bahsediyorsunuz vesveseden bahsediyorsunuz yüzde hiç yok şaka artık yani niye bir çözümlüğe değil ki bahsediyorsunuz zaten yani mesela yok verdim var o yüzden e, dünya hakikaten yıkılıyor şimdi işte bu Kur'an takılır mı takılmaz mı sahip o gelecek ama ondan önce semain dediğimiz zaman takılan her şey takılır onu ilgili de bilelim peki cahiliye döneminde semain nasıldı Şimdi e, cahiliye döneminde şirkin yayılması çeşitli şekillerle batı inançların ortaya çıkmasına sebep oluyor yani çeşitli şekillerde işte bu çeşitli şekillerden bir tanesi de temaim olur en meşhurunda temaim olur bunlar işte temaim takmakla neydi temaim O üzerine taksın her şey temaim takmakla kendilerine takdir edilmiş kötü şeylerin ref olunacağına inanıyorlar bunlar işte bunlar kendilerini tehlikeden koruyor vesaire buna benzer şeyler hatta bunları hayvanlara atıyorlar ee, hatta develerine çeşitli işaretler yapıyorlar vesaire e, göz değmemesi yani nazar değmemesi kalan çeşitli zararlardan koruyor bunlar ödünüyorlar cahil şimdi kullan, e, çeşitli temayiler kullanıyorlar e, bunlardan bir tanesi mesela bir sürü temayin çeşitleri var bunlardan bir tanesi boncuk sürüyor boncuk yani böyle boncuk işte bir müddeti nazar boncuğu yani o zamandan gelmiyor e, işte çocuklar nazardan korunsun diye mesela günümüzdeki nazar boncuğu gibi mesela El-Ezheri Tehbibül Lira kitabında anlatıyor mesela bunu bugünkü günümüzdeki mesela çocukların tabi bu e, sadece çocuklara has yani bu boncuk dediğimiz sadece çocuklara has değil özellikle büyükler de bunu ama aslen ilk bunu yaptıklarında çocuklar üzerinde böyle tarifi o şekilde bir de el akra dedikleri şey var bu da boncuk türlerinden bir şey bir tanesi tabi şeklini tam falan bilemiyoruz ama işte o zamanın Arap kadınları şunu iddia ediyorlar bu akra takmakla diyor ki kadın derine yani bölüne şey takarsa e, bunu takarsa bu akrayı kocası da kendisiyle ilişkide bunun çocuğu olmuyor kocası da kendisiyle gece ilişkiye girerse yani çö e, çocuk yapma niyetiyle ilişkiye girerse kadın hamile kalır ya da kalır bilmiyorum bu sen e, Arapça söylüyorsun bununla olan şunu da akrabedir bunu katıyorlar özellikle tanımaktan bunu bir de elvezife dedikleri şey bu da bir kırmızı boncuk elvezife dedikleri kırmızı boncuk işte hastalıklardan korunmak için de katıyorlar şunu da hastalıktan yani demek ki bir sürü bunların boncuk çeşitleri var hepsinin hepsinde bir şey inanmışlar çeşit çeşit isimlendirmişler bunları vesaire öyle mi? zaten yürütmeniz <laughs> onlardan çok şey bakmıyor yani evet. bununla yukarı Araplar belli oluyor elbet dedikleri şey var elbet dedikleri şey var bu ise böyle beyaz bir boncuk işte bu herhalde indiriski bir şey veya beyaz kaslar yuvarlak katılmak burada ama beyaz boncuk şeklinde böyle Allah alem indi yani katılıyor işte bu da denizden alınıyor elli öyle ölüyoruz yani gerçi Arap'ın öyle ödüyorum ama öyle ölüyoruz bunu işte denizden alıyorlar nazar değmesi için, değmesi için takıyorlar o zaman yapmak serbest Şimdi tabi yapmak ayrı bir şey sözünün bildiriyor zaten Bir de el yaşıp dedikleri El, el dedikleri bir dönüşüktü var O da para hastalığından korunmak ve satmak adına onu tutuyorlarmış Sonra zilli vesaire bunları satıyorlar bir sürü şey var İşte bu temayinlerden bir tanesi neymiş demek ki boncuk işte bu boncuk köyü tabi aralarından çeşitli Bir de iki e, tahviyata dedikleri şey var tahviyata Kırmızı ve siyah e, işte renkten oluşan bütünmüş büyümüş İşte buna elberin de deniyor buna İşte bu ilk kendi, kendisinde işte nazar değmemesi için kadına bağlanılıyor Yani demek ki e, yani bunlar ne demişler? Bir şekilde isimlendirmişler bunları bu üçte işte boncuktan e, boncuklarla gümüş hilal bulunuyor yani beyaz e, siyah ve kırmızı ve işte gümüş var işte hilal var çeşitli herhalde bir şekillendirmişler onu e, onu da kullanıyorlar bunu tahrif alıyorlar bunu bunlar bir tane Arapça söylüyor şey bunu el şıkkab dedikleri şey var bu da işte bir it e, nazar için çocuğun beline bağlanıyor onun sonra elde hücrelikleri var bu da nazar için ve körü hücreliler şeylerden defetmek için takılıyor ama şu etkilere dedikleri şey var bu çok meşhur kirele özellikle Arapların şeyinde işte kadın bunu e, boynuna takıyormuş ki işte kocasını kendisini sevgisini bağlasın diye. tabi ben hep bir parça var. Ee, e, e, hatta İbn-i Mesut e, Radiyallahu Hakkı'nın çevresinde de zaten bunu söylüyor bu bunlar için kendilerine bağlıyorlar bunu ve başka şeyler şimdi temayin, temayin dedik bu kadar anlattık bunları peki bu hükmü temayin katmanın hükmü şimdi bu kalbi kendisine bağlamak olduğu için bir de Allah'ın sebep olarak kılmadığı bir şey olduğu için şimdi şifa bulmak için Allah bazı şeyleri sebep kılmıştır mesela rüya, Kur'an okumak din hakkının mesela şifa olması için vesaire bu Allah'ın sebep koyduğu şeyler bir de Allah'ın sebep olmadığı şeyler var işte bunların bütüvele ve bilmem bunlar gibi şeyler bunların işte Allah'ın koyduğu meşru bir sebep olmadığı için bir kere bu haram ama bu dinden çıkaran bir şey yani küçük şirkli şey bunlar şey küçük şirkli şey büyük şirkli şey şimdi tevekkülde aklı olan küçük şirk olmasıdır tevekkülde gerçi aklı olan da demek tam uygun değil tevekkül yani Allah'ın meşru olarak vesile olarak kılmadığı şey vesile edinmek aslında küçük şirktir neden? çünkü sen onu takıyorsun ama istediğin aslen kim? Allah eğer böyle olursa küçük şirk ama taktığın şeyin bizzat zatından bitersen onu işte o zaman bu iştir. Çünkü neden? Şirk, şirk ne? Sarfı şeyin mintaka, ya bu, ben bunu söylüyorum bu çok önemli. Çünkü bu acayip derecede insanlar tarafından yanlış anlaşılıyor. Birisi gidiyor, bir kadar ölçüyor bu adam şirk koştu. Ya böyle bir şey yok. Bir adam gidiyor, e, nazar boncuğu takıyor, bu adam şirk koştu. Böyle bir şey yok. Yani bunlar dinden çıkaran şirk değil aslında ha, küçük şey neden? çünkü şirk nedir? bütün Kur'an sünnet mahtarına bak icmaen sarf-ı şeyin kafa etillahi azze ve celle şirk şey budur geçen derslerde tefsir etmiştim yani Allah azze ve celle has olan bir şeyi karşı tarafa vermek şimdi bu adam boncuk satarken boncuğu bakarız bu adama şimdi kalbini bilemeyiz o ayrı tamam mı? ama hüküm olarak söylüyor bu adam eğer bunu bizzat boncuktan istiyorsa bu yemin neden? Çünkü e, ibadet etmiş oluyor dua ediyor e, dua da ibadet yani ondan yardım istiyor yardım istemek ibadet sen boncuktan istersen boncuğa ibadet etmiş olursun Bu şey ama diyelim ki sen yardımı Allah'tan istiyorsun bunu da araya vesile koyuyorsun e, diyorsun ki bu nazar boncuğu zatıyla bana fayda veya zarar veren bir şey değil ama ben bunu takıyorum neden? E çünkü Allah'tan istiyorum bu da arada vesile işte bu küçük şey maalesef bu acayip derecede karıştırılıyor yani böyle bir şey yok adam kabre el sürüyor büyük şey böyle bir şey yok yani bugün nazar boncuğu takan insanların %99.9'una sonra ne diyecek sen niçin nazar boncuğuna yardım istiyorsun hepsi demiyorum ya olur mu biz Allah'tan istiyoruz yardımı değil mi? kimse demiyor şöyle diyor ki biz Allah'tan istiyoruz ama bu vesiledir çünkü neden kabre gidip mesela örnek el atan insanlar kimden istiyor Allah için genelde ya Rabbi bana yardım et ama neden kabul ediyor? giriyor ya bu mübarek bir insan değil mi? bu mübarek bir insan işte ben bu yüzden onun yanına gidiyorum hani burası bereketli ben onun yanına o yüzden gidiyorum ama istediğim Allah ha yok diyor bugün ya bu Kadir Geylani'den ya İmam Rabbani'den tamam bak o adama büyük şirk çünkü direkt ondan talep ediyor ben kendimden değilim mesela benim evimin orada Mehmet'in tesadüf kabri vardı ben giderdim eskiden Allah'a dua ederdim ama özellikle orada ederdim neden? e bu bir evliyadır bu bir evliyadır e burası bereket e, ben bu evliyayı ara, araya koyuyorum yüzü suyu hürmetini yani bu yüzü suyu hürmeti olayı tevessül olayı büyük şey değil Şimdi şey de öyle işte e, mesela müşrikler de bunlar Allah'la aramızda aracı ya böyle bir şey yok bunları kıdırıyor ayete bak ne diyorlar la na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zirka biz onlara ne yapıyoruz bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlar şimdi onlarınki ibadet mi zaten bunu da söylüyorlardı o yüzden onlarınki bir şey bu ayetle bir alakası yok insanlar karıştırıyor o yüzden kabre gidiyor adam büyük şey kafir oldu müşrik oldu bilmem ne oldu böyle bir şey yok ya yani. bu kabre gidenlerin yüzde doksan dokuzu küçük şirkişiyor bu kadar çok açık ve net yani bunu da hiçbir meşayet söylemez teveccüh birisinin niçin hürmeti olayı adamı dinden çıkarmaz bu şart hariç bizzat onun zatına indirse bunu çözelim artık yani inşallah çünkü hep yanlış anlaşılıyor insanlar tarafından sonra o kafir bu kafir oluyor sonra başımıza tekir mevzuda çıkıyor buna dikkat edelim inşallah yani böyle yani zaten aklı başında bir insan e, boncu bizzat kendisinden istemez hani bunun eli mi var ayağı mı var görüyor mu ki e, Allah katında böyle, böyle bir şey yok yani hani çok e, olağanüstü güçleri var da nazar boncuğu değil diyorlar ki bu nazar boncuğu örf adetten dolayı bir vesile gibi görülmüş bunu satıyorlar Allah bize bunun vesilesi ve bunlar vesileler zatı bizzat önemlediğinizde tepşiş o yüzden e, İmam Rabbani Hazretleri hürmetine beni affettiğim zaman yine tepşiş ama İmam Rabbani'lediğin zaman bu büyük şirk Ya Resulallah bana şefaat ettirdiğin zaman bu Rabbani'nin yeri büyük şirk bu büyük şirk ama şefaat Ya Resulallah'tan kastım Allah'a yönelik sadece ismi zikredip araya tevekkül etmekse bunlar hep büyük şirk bunlara dikkat edin inşallah evet. Bunları da anladık inşallah evet. Tema, O zaman temayinin hükmü ne? Dedik ki temayinin hükmü bu anlattık Araya Resul'e koyduğum şey, şey. Ee, Hadiste diyor ki Seme'atü Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yakul Nebi sallallahu işittim diyor ki İnne rıka ve temayinin ve sigara şirk Rıkla temain yani aslanlar Sigara da aynı şey bir kadın koyutma yüzünü sevdirilmesi için takılın Bunlar hep bir şirktir şey yani bir takılın sahip sanatı Ahmet bin Hanbel'de var, Ebu Dayı'da var, İbn-i Mace'de var, Hakim Müslü'de var Rıkla da aslında Süresi hadisteki Rukya'dan kasıt meşru olmalıdır Yoksa Rukya'nın meşru olan kısmı Çünkü neden bu hadis olmalı? Bunu bir rivayet var O da Kur'an'ın e, şey oldu Geriye e, batıllar kalıyor Bir şey has kalmış Mesela talebeden hiç bir sevmiyorum Bir rivayet Yarın geldiğinde bir tane tarih ne oldu? Geri talebeler sevmedim İsmini üzere kaldı Kim hariç? Ahmet Bu sıkıntı e, yani bu, bu bir işimdir yani Emin Kutus evet. Yine e, Ahmet bin Hanbel diyor ki ben Allah'a temizlesem fakat eşer Kim temizini asarsa Ahmet'in hükümlerinde Melih Kutus'un Kim diyor temizini asarsa fakat eşer Şirk koşar Şimdi takılmasının caiz olup olmadığında ihtilaf edilen semayin vardır İşte bu da nedir? Dersin başında söylediğimiz Kur'an-ı Kerim Şimdi on dönüp lafını söylüyorum. İki taraf da net bir şekilde yorumlar. Çünkü bu ikisi de ehli sünnetin görüşü. Şimdi birazdan isimler göreceğiz. Ehli sünnet ikiye bölmüş arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim veya sünnetten sahih duanın takmanın hükmüne bazıları caiz görmüş bazıları caiz görmemiş haram görmüşler o yüzden şimdi bunda biraz rivayetler ihtimalli olduğu için şimdi bakın bunu söylüyoruz ama yanlış anlaşılıyor rivayetler bizim bildiğimizde ihtimalli yoksa bunda ihtimalli değil Allah'ın dini o kadar azim ki tutup dinin için kötü sözünü alamamış Allah'a Resulü'nün herkesin bilmediği mevzular var o yüzden insanların e, bazı hadislerin zahiri ihtimalli geliyor yoksa dinde ihtimal olduğundan değil din çok büyük olduğunda ona biz yetişemiyoruz bize bazı şeyler ihtimalli geliyor İşte ihtimalli olduğu için nasıl alimler bunda ihtilaf etmişler o yüzden iki taraf da net bir şekilde yorulmaz iki tarafın delillerini söyleyeceğiz tarzı yapacağız inşallah ki tarzı yapan takdir olarak tarzı yapıyoruz tabi olarak tarafta verilmez onu diyelim iki öyle sünnetten iki görüşler takılan takılabilenler takılmaz şimdi Kur'an-ı Kerim'den ve e, sahih zikirlerden bir şey at atmak diyoruz bunda alimler arasında ıslah var birinci görüş bunlar ne yapıyorlar haram olduğunu söylüyorlar ne diyorlar ama bu ne edenler büyük şirk veya böyle şirk olduğunu net bir şekilde haram diyorlar bunun Mesela bunu kim söylüyor mesela Mine'denler? Mesela Abdullah bin Mesud. Kendisi Mine'ye bir şeyde bunu söylüyor. Sahabelerden var. Haram olduğunu söylüyor. Kaynak da veriyoruz. Şimdi bugün e, etrafta çok güzel şeyler akrabaların ya bu Kur'an'ı aslar ne olacak ya ilim yani ilim ilimde dar ağacı, dar ağacı düşün insanın bilmediği şey de söylüyor bunu haram olduğu görüşünde ilim nasıl sahabelerdi sonra e, Zeyka radiyallahu anh'ın kalbinin zahiri buna delalet ediyor aleyhisselam yine bir de e, e, şeyde e, el edebi şer'iyye e, var bu, bu var Şöyle Ukbet bin Amir radiyallahu anh İnsanın dinlediği şeyde de haram oldu Bakın haram olduğu bu söyleyenlerin ki zaman kasar bu önemli Yani bugün bir sizi muhatap alıp da hiç hesabını bilmesi de söylersiniz çünkü bunlar Allah Resulü eshabı Bunlar çok önemli Bu isimleri en azından iki tanesini aklımıza tutalım Bak şimdi iki tane isim sayacağız burada Utbe birini Amr dedim Radiyallahu anh sahabe İnsanlık İbn-i Ebi Şeybe'de bunu söylüyor Hüseyfet radiyallahu anh kalıyor İnsanlık İbn-i Ebi Şeybe'de bunu söylüyor İbn-i Ukum radiyallahu anh Yusuf İbn-i Ahmet'te bunu söylüyor Sonra tabilerden İbrahim el-Yakay alimlerimizden müsemmih bilmez bir şeyle de bunu söylüyor sonra Ahmet İbni Hanbel'den bir rivayet de böyle hani mezhep diyoruz mezhep mezhep mezhep böyle mezhep asana mezhepten Ahmet İbni Hanbel'in bir görüşü bu Eshabın şöyle bir görüşü hatta müteahhit, sonradan gelen Hanbeliler bunda cüzmetmişlerdir mezheplerini bunun üzerine yapmışlardır sonra İbnül Arabi ve başka alimler iki tane İbnül Arabi karıştırıyor insana bir İbni Arabi var bu akidesi bozuk olan hatta bazı halinde iyi tepki etmişler ben Allah'ın şuydu her şeyde Allah vardır vesaire onu diyen kişi onunla karıştırılmıyor ne el İslam hemen buraya yazın bak şurası var İbni İbni Arabi var Arabi kitaplarda insanlar karıştırıyorlar diyor ki ben bir kitap okuyorum İbn Arabi bir ölüyor bir de bir okuyorum adam diyor ki kafir onu karıştırmıyorum o, o dönmedilen kitabı İbn Arabi e, alim olan ben, da İbnül Arabi, Eriflan var yani İbnül Arabi, arasında farklı İbnül Arabi malikidir kendisi fakirdir, büyük İbnül Arabi de haram olduğunu söyleyen Arap bakarsa bak maliki meselesi mesela yani günümüzde çıktı mesela altında maliki meselesi yok şimdi dört mesela hak mı yok mu bilmiyor o adamın mantığında bir söz şey. sen bir söz şey o zaman beni vermiyor beni vermiyor bak ben de haktan bir parça almışım sen daha de algılayabilir çünkü neden ben zaten senin yaptığını batıl demiyorum Kur'an-ı Kerim'in ama yine de bana sorarsan ben takmadım çünkü razı olan görüş haram oldu benim de birazdan ne göreceğiz ikinci görüş o işte diyorlar ki caiz mesela bunu söyleyen Hazreti Ayşe caizdir ama arasında işte müstedere hakimde var bu Esma-i Kübra'da hakimde var Şarkı Sünnet'in Behra'nın Şarkı Sünnet'inde var Hazreti Ayşe'nin bir rivayeti Hazreti Ayşe tabi gören oldu fakat ve sahabe arasında ne var? Sonra Abdullah ibn Amr ibn As Dünyasının zahirini delalet ediyor Said ibn Hüseyin tabiinden Samit ibn Ebi Şeyre'de İbn Sürü'nün Samit ibn Ebi Şeyre'de bunun caiz olduğunu söylenen sonra e, e, tabiinden Ata Muhammed ibn Samit ibn Ebi Şeyre'de Ebu Cafer el-Zakir ibn Samit ibn İmam Malik demek marifler aralarında böyle bir ıslahtır sonra İbn-i Abdülbak'ın mutlaka zikrediyor sonra Ahmet İbn-i Hanbel'den bir rivayet Hanbel'in masalından çünkü dedik ki Hanbel'in masalında iki görüş ama çoğunluğu e, ilk görüş almıştır işte mesela İmam Ahmet İbn-i Davut'a bir rivayet var sonra İbn-i Abdülbak bir de İbn-i Abdülbak da şey alimlerden marifler aralarında bir ıslah etmişler ondan sonra İmam Beyhaki Ekşin'in e, Kübra'da sonra İmam Kut tefsirinde İbn-i Seyyid'in ilk görüşünü zahiri bölüme delalet ediyor Allah-u Alem İbn-i Kayyum, Zadın Niyat'ta İbn-i Hacer, Fethül Bari'de ve başka alimlerde caiz görüyor çok var zaten daha bitmez ancak çok önemli bir nokta o zaman bu önemli bir e, kolay kolay e, bunu bilemezsiniz bu malumat çok önemli şimdi size her ne kadar bu alimleri ikinci görüş olarak bu kadar da faydalar şu kaydı koyacağız çok önemli görüşte olan ulemaların çoğu yani caiz değil yani ulemaların çoğu ikinci görüş bunun atmasının beladan yani bunu atma ancak beladan sonra caizdir demişler mesela genelde niçin katılır sakın ki bela gelmesin diye değil mi? ama bu alimler caiz diyenlerin çoğu diyorlar ki caizdir ama şöyle caiz bela geldi ya sana işte bir hastalık işte dinlenme olayı vesaire o zaman takabilirsin diyorlar bak caiz diyenler bile bazı şartlar getiriyorlar tabi caiz diyenler de değil ba, ba, caiz diyenler iki, bazı diyor sen direktmen takabilirsin hiçbir bela nazil olmadan ancak çoğu takanların dahi çoğu diyor ki başına bir şey gelir falan da takabilirsin tabi bu sabahtan beri söylediklerimiz neyle alakalı Kur'an-ı Kerim ve sahih bunun içinde bir şeylerde icma var haram olduğuna dair hani şimdi mesela geldi günümüzde işte bir soruya gittim muska e, dedim ki dört meseleleri haram Kur'an-ı Kerim dışında ve sahih dışında bir şey var hani mesela ısmak hani dört meselede göre haram dedim caiz olduğunu biz edenlerin hepsi Kur'an-ı Kerim'le kayıtlamışlardır ve sahih sünnetler o yüzden buna çok dikkat edeceğiz bu da, bu da insanlar tarafından çok bilinmeyen bir nokta bunu önem gösterecek bela nazil olduktan sonra takabiliyorsun diye bunun için peki bunların kısa delillerini alalım bu mevzuyu tutalım kısa ve fıkra alalım ee, zaten derse tutmak 40 dakika falan sürer tutmuyormuşum peki önce ikinci görüşün delillerini soralım çünkü ikinci, birinci görüşü tarzı edeceğiz ya onlara hani onların görüşlerine de reddiye verelim cevaplarını bunu da bilelim çünkü içine delil getirirler şimdi dehşet büyük dillerleri var subhanallah ben yani ilk büyük dillerlerini daha önceleri okuduğumda mesela çok tuhaf gelmişti bana ta ki bir e, alimlerimizden birisi var ta ki o güzel bir hediye verince o işgal çözüldü benden öyle mesela e, kendi anlıyorum şimdi e, Ahmet İbni Hanbel'in müslerinde bir rivayet var çok dikkat edin arkadaşlar bakın için e, siz de sesiniz nasıl istidar etmişler Şimdi diyor ki ben taallaka şeyen yutireyle Kim bir şey takarsa onunla baş başa bırakılır Aslında bunu birinci görüşü birinci görüş delil getiriyor biliyor musun haram olduğu yönde Ama ikinci görüş bunu kendine çok güzel bir malzeme ederek birinci görüşe de diyor öyle Neden? Şimdi hadiste ne diyor kim bir şey takarsa onunla baş başa bırakılır Adam diyor ki ben kimle baş başa bırakılacağım? Kur'an'ı takarsam Kur'an'la baş başa bırakıyorum. E Kur'an kimin selamı? Allah'ın kelamı yani Allah'ın sıfatı o zaman ben Allah'la baş başa bırakıldım Kur'an'dan Kur daha ne var ya benim baş başa bırakılacağım diyorlar bu hadisle itibar ediyorlar halbuki bu birinci görüşün delilidir biliyor musun ikinci görüşün cevabı ama ikinci görüş bunu kendi çok güzel delil olarak alabiliyorlar ve e, güzel bir yaklaşım davran baktığımızda ama şimdi tabiri daha öyle bir cevap verecek ki sönücü sönücü de bunun anlaşıldı yani bu için tabi lafı çok ama anladınız mı istibar noktasını baş başa bırakılır ve bu insana kafir gelir diyorlar neyden kafir gelir sen kalktın ya aslında okumuş yerindesin çünkü üzerinde zaten ha okumuşsun ha üzerinde o sana kafirdir diyorlar bir de böyle yaklaşıyor. hatta onu ağzında söylemişsin ağız da sensin senin omuzun da sensin ha ağızdan çıkmış omuzuna takılmış aynı hesaba tamam buraya, buraya kadar da anladık inşallah bunların delillerini diyor ki sizin söylediğiniz doğru Kur'an Allah'ın kelamı Kur'an Allah'ın kelamı baş başa bırakılacağın da Kur'an Bütün tür ayrı bir bak veriyoruz onlara neden? neden? senin her ne kadar bırakılacağın Kur'an da olsa sen meşru kılınan bir şekilde Kur'an'la baş başa kalabilirsin iyi o zaman ben Kur'an benim yanımda Kur'an'la baş başa bırakıyorum tuvalete geliyorum böyle bir mantık olmaz bunun istediği şekilde sen bunu yapabilirsin Dedim, şimdi Allah Kur'an'da ne diyor? Bakın iktidar noktası çok önemli diyor ki İnna Allaha ve melaiketehu yusalluna alen nebi Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellim ve sellimu teslima Allah ve melekleri Resul'e ne yaparlar? Salat ederler Ey iman edenler siz de salat edin Bu umum mu arkadaşlar? Umum değil mi? Yani her yerde salat edebilirsiniz Umum değil mi? Şimdi ben bu ayeti delil getirerek Resul'e salat getirsem kim bana ne diyebilir? Kimse bir şey diyemez Bakın şimdi Rıdvan abi e, hapşırdı ne demesi lazım şari elhamdülillah ben ona ne demem lazım Allah. ya, elhamdülillah Allah hamdolsun ben de sana dedim ki yarhamukallah Allah sana merhamet etsin sonra o cevap olarak bir şey daha söyleyecek ne? yehdikumullahu ve Allah ve hidayet etsin ve kalplerinizi doğru için müzakir ıslah etsin bir dua yapacak bana şimdi şimdi ben şöyle yapsam ya Allah Kur'an'da bana diyor ki ey iman edenler sizinle Resul'e salat getirin o zaman ben elhamdülillah dersem elhamdülillah dersen yanında bir de sevap veririm nasıl Allah Kur'an'da umum olarak ne demiş bize sevap veririm ben de elhamdülillah veririm ki elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah bunda bir zarar var mı? öyle olmaması lazım mantıken değil mi? çünkü ayette ne diyor? Resul'e sevap veririm şimdi böyle yapıyor bir tane sahabe diyor ki bak şu mesela elhamdülillah esselatu vesselamu ala resulullah sahabe onu yarıyor Resulullah'tan böyle duymadık halbuki salat onun e, hayır değil mi? hayır Allah da Kur'an'da dememiş mi salat edin? ne kadar açık çünkü sahabe çok haklı olması lazım El, elhamdülillah esselatu vesselamu ala resulullah demişti bak ne güzel ibadet ediyor Allah'ın dediğini yapıyor Kur'an'da ama Resul o sefer uygulamamış demek ki işte işte Kur'an e, böyle şeydir onunla baş başa bırakılıyorum bundan Resul yok veriyormuş onu yapacak buna bir bakım tercih verilmiştir yani Allah Resulü'nün uygulamasında olmayan sahabe diyor ki buna ki elhamdülillah ve ala kulli hal diyor anlatabiliyor o yüzden Resul nasıl yapmış da öyle Halbuki salat güzel değil mi? İbrahim abi salat çok güzel bir şey değil mi? Ne güzel Allah da Kur'an'da salat edin diyor ama buna rağmen uygulaması nasıl? uygulaması nasıl? Sünnet o yüzden bidat-ı terkiye umumları her zaman taksit eder mutlaka mukayyet kılar bu fıkıhta biraz kaydıdır ama genel olarak söyleyeyim bu yani o yüzden bu, böyle mantıken Kur'an'la ben baş başa bırakılıyorum bilmem ne Kur'an'la sen dilediğin gibi baş başa kalamazsın aksi halde birisi der ki ben hanımımla şey gireceğim zaman Kur'an benim yanımda olsun e, ço ço doğacak çocuğa doğacak versin yani böyle bir şey mi olur yani? mantıken onu şey yapamazsın Anlatabiliyor muyum? Böyle bir. İki, bunlar ne diyor? Hak Kur'an benim ağzımdan çıkmış, ha üzerimde olmuş. Bu kafir. İyi o zaman. Bunlara yeni bile diyor. İyi o zaman birisi de şöyle yapsın. Sabah akşam zikirleri yok mu? İşte 33 kere subhanallah elhamdülillah namazdan sonra yok mu? Bir adamın üzerine at, at, e, atsın halini namazdan sonra hiç demesin. Subhanallah elhamdülillah Allah'a ekber 33 kere. Bak isim dedim ha ağzından çıkmış ayıpsın da. Alayın mantık. Değil mi? Sen al sabah akşam zikirlerini diyor söylüyor Allah Resulü. At üzerine kıyamete kadar at, at üzerine şey e, e yaz üzerine e, ihlas, felak, maddeleri yaparken hiç okuma o yerine geçsin sabah akşam rutuları yapma namazdan sonra hatta Fatiha yaz abi kendine namazda Fatiha okuma ne gereği var kendine hatta bir de rutu çöz, çöz, çöz, çöz, affeyle ötüde müstehzil etme yani Tabi ha ağızdan çıkmış ha olmayacak böyle bir mantık var mı? Şeriat bunu zikrediği zaman zikrediyle kıra'a Zikrediyle kıra'a Zikre kıraat demektir okumak demektir Ha üzerine attın ha ağzından çıktı Ya abi ben sana selam vermeyeyim ha içimden geçirdim ha ağzından söyledim İyi ben de böyle sohbet etmeyeyim böyle hepimize bakalım ha ağzından Böyle bir mantık yok yani bunda Anlatabiliyor muyum? O yüzden diyorum ki bir şekilde yaklaşın bence Ha bir de şey göreceksin işte Hazreti Ayşe'nin bir lafı var Hazreti Ayşe diyor ki Essema'in ma'ullika kabli nuzulul zela ve ma'ullika ba'dahu kaleyse bir zaman Bunu işte Müslüman Hatım'da söylüyor Şimdi Yukum Rabbi Hatım'da söylüyor bakalım Recep diyor ki beladan sonra atılan şeye semain demek bakın şimdi burada da bir ince istizal noktaları var arkadaşlar bunu da anlayalım bakın hadiste ne diyor kısaca semain şirk semain şirk Şimdi bu Hazreti Ayşe'ye diyor mu zahiren mesela? Değil mi? Temaim şirk diyor. Hazreti Ayşe ne diyor ama cevap olarak? Diyor ki temaim şirk ama yani e, söylediği ona, ona geliyor. Temaim şirk ama temaim beladan sonra sen takıyorsun ya bir şey ona temayim denmez lazım sadece şey. yoksa tamam temayim şey ama ona temayim denmez hani biz de ikinci görüşün e, görüş ne diyorlardı beladan sonra inat, takarsan caizdir diyorlardı o yüzden diyorlar ki temayim beladan önce takılan şeylerdir ona bir şey demiyoruz tamam biz aynı görüşüyoruz ama buna temayim denmez bize diyor ki bu rivayet Allah Resulü Seyyid'in Hazreti Ayşe'ye mevkuttur işte katıda tartışmadır e, olabilir Allah'u alem daha iyi bir bahsetmek ama bu Hazreti Ayşe'nin görüşü sahabenin görüşüyle Resulullah görüşü açısı hangisi almış? Hayal etsin Aleyhisselatü Vesselam O yüzden diyor ki bu Hazreti Ayşe mevkuttur Yani Hazreti Ayşe'nin kendi sözüdür Mertu değildir yani Resulullah'ın da kendi sözü Yani e, peki bizim e, haram diyor bizim bölümümüz ne? Bir kere bizim bölümümüz şu ha, Ne dedi hadiste? Semaim şükür değil mi? Semaim atılan her şey o yüzden bunun içine ne de giriyor Kur'an da giriyor değil mi Kur'an da giriyor ha, o yüzden bu diyor o zaman metin geneldir sizi özelleştiren bir rivayet gelmesi lazım rivayetlere bakacağız ama en şıklı bunun içinde her şey var Kur'an'da dahil şimdi özel bir kavime getirmemiz lazım Kur'an'ı bu genel olan şeyden çıkarmak için ki elinize bir delil yoksun delillerinize de cevap verdik ikinci bir hediyemiz var tedbir zerai babı var yani sen Kur'an'a tedbir zerai nedir diyelim ki 5 metre ileride çukur var ben biraz böyle sosyal yaşantıdan anlatıyorum 5 metre ileride çukur var sen normalde çukura düşmemesi için ne yapman lazım çukurun üstünü kapatman lazım değil mi? Santriyetin 5 metre etrafını kapatıyorsun neden? E, işte biraz garantiye aldım işte hani e, oraya yaklaşmadan ben önünü çıkıyorum işte buna tabi zera edelim sen yani ne demek sen şimdi buna izin verirsen bu ne olur yani bu açacaktır değil mi kendi maksadını açacaktır öbür de ya Kur'an tasarım ise eder o zaman Kur'an içindeki lafızları da böyle kendi kafamıza göre takarız Allah Muhammed Melek böyle bir şeyler yazarak takarız biz böyle diyecek biz de diyecek şöyle şey nasıl başlamıştı önce talih insanları sevdiler sonra resimlerini sevdiler sonra bizim babalarının ünlü boşuna sevmez sık yaptılar babalarının boşuna sık yapmaz kapmışlardır kaptılar ibadet ettiler böyle Hatta bir zararı önlük edeceksin ki bunlara aman vermesin. madem ki bu mesele ıstıraplı madem ki haram diyen der de çok o zaman sen şimdiden önünü tut hiç gitme onu ve bu insanları tembelliğe de uğraş şey yapma bu insanlar biraz bugün yani bunlar biraz bari iki tane ayet ezberlesin var ya o kadar o şey değil üçüncüsü e, şu olay var aslan şu tuvalete giriyor vesaire çocuğu açıyorsun oturup küçükte oynuyor tuvalete giriyor vesaire bunun hepsi o yüzden diyor ki Allah-u Alem e, haram yanının belli daha güçlü şey. işte bu zeray babı da var çok açık Allah yani. ama fıkhada geçelim fıkhada fazla da olmadı zaten daha 35 dakika şimdi konumuz arkadaşlar buna dikkat edelim bu, e, her gün işlediğimiz bir şey o yüzden ilk bizim ilk derslerde pek hayatımızda karşılaşmadığımız şeyler gelecek geldi mi? Bu kaplar e, falan vesaire ama en son dersimiz öyle bundan sonra meselelerin en önemli hepsi bizim yaşadığımız hayatta bizi ilgilendiren mesele bugünkü de tuvalet adabı kısaca tuvalet adabına verdik ama bakın şimdi işlediklerimizle amel edeceğiz yoksa başımıza bela olur ha yani buraya geliyoruz ama Hazreti Ayşe bir gün geliyor iki soru soruyor cevabını alıyor diyor yine ikinci gün geliyor bir soru daha soruyor onu da sorularını alıyor diyor üçüncü gün geliyor e, Hazreti Ayşe diyor ki sen sorduklarını amel ettin mi? yok e, niçin o zaman Allah'ın hüccetini attırıyorsunuz zamanında niçin Allah'ın hüccetini üzerine kırdırıyorsunuz Şimdi bak şimdi dua, dua burada işleyeceğiz. Eğer bu şimdi ben ağzından çıkarsa kimse ezberleyemez ama şöyle, şöyle bir şey yapalım yani Hüsnü'nün bütün e, kitabı var tamam ondan getirin ben haftaya Onlar, onları bir dağıtalım en azından hemen hemen her gün yaptığımız birkaç amelden bari hani diyelim ki işte evlenene yapılacak dua hadi birini evlenmesen yine bir şey yani sen evin birisinin birine gidiyorsun ama her gün tuvalete gidiyorum mesela bu önemli değil mi ve araba süren her gün araba sürüyor araba süren her gün duası var işte bu, o zamanki binek bir zamanki şey e, araba Şimdi yüstahabbu limen Dinin tanımı Bu şeytanlardan öğrenilen bir takım şeyler kendilerini Müslüman dinler, kısımlar, sözlü kısımlar, ilaçlar ve çeşitli iman ve tüksüler kullanarak yapılan işlere verilen artır. Bunlarla bir değişiyor yapalım. Bunun bir hakikati varmış Bazı kısımları kalbe ve bedene etki edebilir Hastalandırabilir, ölüme sebep olabilir Kişiyi işinden anlayabilir Dinin ikili Allah'ın kendini kaderi ve izniyledir Bu şeytanı bir iştir Dinin çoğu kısımları ancak şirk koşmak ile ve hadis kuvvetlere, şeytanlara ve zikirli takipçileriyle yaklaşılarak elde edilebilir bir hadis sözleri kullanabilmekse ancak onda da Allah'a ortak koşmak da mümkün olur sen Allah'a ortak koşacaksın ki e, ona, e, onun istediğini elde etmiş o istediğini elde etmiş olsun neden dolayı şeriat sevgiliği insanlığı şimdilerinde söz konusu etmiştir atıyorum bir bilgi mesela bir sihirde e, fayda yazacağı zaman sonuçta kimleri tıklam eder cinler şeytanlar bunları tıklam eder şimdi cinler şeytanlar niçin bu adamın ayrılmasını kime gördüğünün farkı kendi istedikleri bunu yani kendi istedikleri e, fikri karşı tarafa vermiyor şeytanın askerleri bunlar ne yapacaklar bunu sana bir şekilde yardım edecekler ki e, mesela bizim en son derste söyledim mecmuacı Allah diyor kendi gözümle gördüm biz var adam da önemli bir tane şey adamı havada havaya kaldırdı ben elimi de ağzına soktum gözümle elimi de ağzına soktum çevirdim falan hiçbir şey yok adamı uçurdu yine de kızarmı diyor yani sürekli duruyor bir adam genel kaldırıyor ana bakımı ödüksüzlüğü kaybediyor ben e, şey yaptım e, yani benim bir tane arkadaşım soruyor sordu samimi yanında gönder altında diyor ki iki tane kolik işte soğuktan e, şey, e, şey alıyor dar e, alıyor gidiyorlar bildiğin evine kirlerin önüne kapıyı kırıyorlar adam böyle havalanıyor tamam mı? adam böyle havalanıyor tavana kadar polisler dona kalıyor adam böyle polisler dona kalıyor şöyle bakıp kaçıp gidiyor onlar böyle bir polisler giriyor bakıp kaçıp gidiyor Tabi bunlar hakiki mi yoksa gözü gözde hayal mi? O gözde koyarlar. Gözün hakikati vardır. Her ne kadar bazı ki insanın sadece gözüne sözü etse de hani gözün, gözünde bir hayal canlandırsa da suyun hakikati de vardır. Hakiki olarak e, bunlar gözü şey Yani adamın havada olması hayal olarak değildir. Mutezile bunda e, karşı çıkmıştır. Ben e, yeri gelmişim buna değilim sonra okuyup oradan değilmişim şimdi sihir, sihir hakiki midir yoksa hayal midir hayalden mi ibarettir şimdi ehli sünnet alimlerin hepsi ve ehli sünnet içindeki alimlerin de gözünü cumhuruna göre cumhuruna göre sihir var, var olan bir şeydir ve hakikati vardır <laughs> Mültezide fırkatı vardır işte bahsediyoruz Ehli sünnete mutarif edilmiş bunlar Bunlar sadece hayalden, korkmaktan, telaşa düşürmekten, bile yapmaktan falan ibaret ediyor Sihir, hakikati yoktur sen bir şeyler yapıyor. Ben tutuyorsun adamı korkudan dolayı başına korkudan dolayı bir hastalığa kapatıyorsun ee, hani çünkü bir aslan görme aniden önüne çıktı işte kekeleme hastalığını bildirdim değil mi? bu neden geldi? bu hakikat yok yani. e, ee, bunu e, mutezile söyledi e, sadece bu mutezile değil bunu matrizler de söyledi tabi mesela Türkiye'de akıda matrizli anlatıyorum şu an onlar bilmez tabi kendini e, matrizi motoru da böyle söyledi İbn Hazım da böyle söyledi alimlerden bunlar diyorlar ki suyun şey, hazırlığı ancak bunlar öyle sünnete mukadder ediyorlar bunların hem söyledikleri Kur'an'a var hem de sünnete önce Kur'an'a dönünce Allah Azze ve Celle Bakara suresinde şöyle diyor ve ma kefer Süleyman ve lakinne şerafine keferu yu'allimuna nafis diyor ki Süleyman kafir olmadı küfür etmedi ancak şeytanlar küfür ettiler kafir olurlar neden? bu ayrılığına münafıklıkla insanlara sihir ediyorlardı şimdi bu ayette ki hakiki olduğu vardır neden? eğer e, sihir hakiki olmasaydı öğretilmesi diye bir şey söz konusu bu ne öğretilir? bir hakikat olan bir şey öğretilir yine Allah Azze ve Celle e, onların bir sürü insanlara öğretmesini bir haber vermez diye bu durumda yine o ayetin devamında ve teallemune min tanrı yukarıdığına bizi beynelmer diye Allah ve bu şeyin de e, kişinin eşleri grubundan ay ayırmayı öğreniyorlar demek ki eşleri hakkında var ki bir grubundan ne yapıyor? ayrılıyor yani mesela benim en son e, jüs ya, ya satıldığım kişinin şikayeti kesinlikle mi hanım yok onunla cinsel ilişkiyi özgürlüğü e, öne sanmıştır giremiyorlar yani bu mümkün kibirlenmiş akrabaları tarafından onların böyle demiş sizin yapıldığını da bunlar bir şekilde tesis etmiş anlamışlar e, ıı, halini de bunu kesinlikle istemiyor ikisi de bunu demiş yani hani, hani bir istemez bir hastalığı vardır zaten ikisinin bunlar bunu şey yapınca diyorlar ki kesin şey var getiriyor şey hanımına rütbeyi okuyor hanımını okurken adam tutmaya başlıyor o rütbe yapan değil o zaman kanda vardır şimdi buraya kadar olan kısımlarda ben şahit en sonuçta ben anlatıyordu en sonuçta ilk yaşına okuşunu Adam ona işte en sonunda bir suyu okuduğu bir kova suya falan Hazır bunun içinde böyle yıkan donla Sonra bir bardak vardı ona okudu O bardaktan hiç falan öyle Diyor mu adam anlamı hani böyle bir şey Diyor ki ben hanımın ayağına girdiğim zaman aynı kız kardeşim gibi görüyorum Aynı kız kardeşim Dokunmak dahi istemiyorum diyor Yüzüne bakmıyorum Kaç aydır diyor etrafı yapıyor Ben sorumlu yapıyorum Yüzüne bakmıyorum Sabah kalkıp bir şey diyorum akşam olmuyor Ayda böyle ama psikolojik olarak rahatsız ediyor yani o yüzden bunun hepsinin kısmı var şey bunlar açık şimdi buradan da anlaşılıyor ki suyun fırsatı var neden çünkü hakikati var ki arasında ayrılıyor şey söylüyor Allah böyle ayrılmış bir ki insanların ayrılmasına sebep oluyor demek ki hakikati var Şimdi Allah Azze ve Celle hakkında söylemiş. Suresinde ne yapıyorduk? bir Rabbi selam, min şerrin mahalak, ve min şerrin mahalak, ve min şerrin mahalak, ve şerrinden kısımlar ki bu şerrin hakikati Allah bize ödedi? Şimdi Allah Azze ve Celle ne diyor? Min şerrin mahalak, dinlere Şimdi Allah Azze ve Celle dinlere üflenlerin şerlerinden sığınmamızı ki Eğer bunun hakikati olmasaydı Allah Azze ve Celle sığınmasını hakikat olmasaydı Hakikat olmayan bir şeyden ne sığınmıyor Madem ki Allah Azze ve Celle özellikle bundan sığınmamızı istiyor Bir de bunun ne kadar tehlikeli olduğunu ve hakikati olduğunu gösterir Yine hadis var Nebi Sallallahu Aleyhi ve Bukhari'de sihirler yapıyor Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bazı şeyleri yapıyor yapmayı yaptı zannediyor veya tam tercih ediyor bu vahye yaptı çünkü o seva öğretinden konuşması lazım devam edelim şimdi Şimdi şey. peygamber küfürle çalışan onu bozulan küfür ve şirk bir şahıs bunun için yapanın bildiğinizi izah eder şükür olduğunu belirlemedi ama kılığını dair ve mertte tarafı da olmaz Süleyman küfretmedi ve lakin ve şeriatı ne kadar Süleyman e, şeytanlar küfretti kafir oldular ve aldığını ne yapacaklar çünkü insanlara seviyor o zaman küfür yani. Bütün aslar ikramın büyüklerinin ömer büyük el haklar Büyük bir hayır El öldü ve hatta büyük ömer de bazı sahabiler yüzleri öldürmüşler bir cümle bir yaptı o, o İslam e, devletini öldürdü hemen bir e, kırk daveti de öldürdü ve bu sahabeler de emir öldürmüşlerdi vesaire tevbeti kabul edilmediler bunda ıslah edilmiş ama Allah-u Alem razı olan göre tevbeti de kabul edilmiş bir yılmaz var iyi bir yılmaz oldu tevbeti edilmiş sonra tevbeti var yok öldürüldü ne kadar bir şey bu tevbeti öldürmüş bana öldürmüş çünkü neden? Çünkü o kadar tehlikeli ki o adamın çevreden ölüm olunmaz yani tamam mı? Çünkü sihir hızlı olan bir şey yani adam serede ne olur? Yani kimse yok ve bu e, bunun sözü güzel bir insan oluşuyor bir aileyi helak ediyor, bir kirayı helak ediyor bir karı koca ayrıldı, kirayla bölünme gibi mesela bunun gibi o yüzden bir kız dairesi de öldürülmüş bazı kimseler sihir ve sihir yapan ile işi tutmamışlardır hatta kendisiyle ünlü işler kapsamında bu işi yapanlara ödüller ve teşvik edilirler ölçüler verdikleri ünlü tebrikler öğretmedilen saymışlardır Yüzler için kulüpler yarışmalar düzenlenmekte ve bunlar da üzere kafası tasarlamak gibi bir gösterilerde hazır bulunmaktadır Ayrıca dini bilmemekten akide üyelerinin işleri kanıtsamamektan akidini oyuncak edenlere imkan vermekten kaynaklanan bir iştir ama Allah-u Alem ben yolun bunu sıyıramadığını zannediyorum bu televizyon programlarında hiç tamamı sıyıracak tamamı teknoloji şeylerle hiç görüşüm değil Allah-u Alem çünkü neden bu çok, çok ve akıtlı bir şekilde ortaya çıkıyor bir sürü fiillerin bir sürü şeyi e, dinlemek istedim ama kulaklar diye ortaya çıkmak belirlerim baktı çok teknoloji şeyler yani yakalıyorlar çoğunun geçti şuraya kalamıyorlar bir şeyleri hakikaten çok teknoloji şey müşkül neyin çözümlük mesela hata var hani geçen yaptım mesela normal e, mesela bize tutmasını koyuyor şimdi karşı tarafa baktık çözüm az bu bir yaptığında hatta ben mesela bir gün bunlar hakkında mesela şimdi yoktum bu defa bile bile sana verdim sonra aklının eline bak sana gidiyor adam defa düşündük dedim demek ki üç tanesini bana veriyor tamam yani kaldı karar bulup neden tutuyor adamdan daha kadar bir bilmediğin yerden yapıyor adamdan o yüzden sana bildiğini geliyor ama bunların e, çoğu yani bu programa çıkanların ilgisi olduğu Allah'ın hepsi bunun öyle bir şey var evet ama tabi o da caiz bir haram bu halay uçmalar vesaire çünkü o şey adına çıkıyor yobazlık adına çıkıyor yobazlık adına Müslüman olmalı Hüsra sözlükte açmak ve güzellik demek yani Hüsra büyü çözme olur Büyü çözme Bu nasıl caiz büyü çözme caiz mi caiz nasıl caiz Şimdi sorun olarak bu bilgiler ve hukuk okumalarıyla büyülenmiş kimselerin olmalı Sizin etkisini çözmek mümkün bana buna Musa sözlü adını verip kırılıp da bu yolla büyülerin çıkmıştır tazeleyen hastalığının üzerinden çözülmesinden yani kardeşinin açılması ve etkisiz izale edilmesinden dolayıdır. sözünden soruyorlar ne böyle söylemiştir şey o hangi dilden bahsetti dili büyük sözmekten mi bahsetti yoksa genel olarak genel olarak o zaman bu hadise göre bir büyük sözmek söylemez bazı kişilere işgal olmuş geçmişte ama bu işgal olmaz neden çünkü bu rivayet onun meditasyonda bildiğini çözmek söylenmiştir bu umum değil mi? ister normal yolla çöz şer'i yolla çöz istersen e, küfür yoluyla küfür demek ki batmışsın bu adı sahabelerden ama başka hadisi alıyoruz ki bakıyoruz ki caiz mesela bu yaratılmasının caiz olduğu bunu haklaştırıyor bu yani bu genel olan rivayeti haklaştırıyor o yüzden caiz olma büyük ölmen caiz yere üç de ölür yere vesaire iki hükümet Allah'ın sorumluluğuna büyük hükümetler vardır müddet olan duaları okumak yolları ile büyük hükümetler vardır bütün eli saklanan zaten büyüyor ne yaptı 90'ında yapılan o e, büyüyü ne yaptı kuyudan çıkarttı çok güzel tamam tamam alışkına yani tamam kıttan da biraz alalım hocam bir şey var.